Ikusten du gehug eta habo hai eh, jatetxetan badela burger, izan dadin uh, ostatu, herriko ostatietan edo ebai uh, izardun uh, jatetxe handi hoitan bad, badia burgerak, ordin haiginen uh, zentako ez bien hartin bi talden artin uh, moskin bat proposatzia eta eta burger uh, kalitatezko eta hemenko ipareskal herriko burger bat uh, plantan ez eta atzaman dugu eh, lueldeak sozietate hoi, uh, horrek ahaldu uh, distribuzioni egiten edo hedatzen uh, gue burgera egunoz, fresk-freska, agia fresk eta ogia bai fresk, ez da kongelatia, eta espantxa dugu, uh, jente edo, esatetxe geuk eta habu badatekila gue burgeran saltzeko, uh, gue susten sustengatzeko.